Але найголовніше відкриття дня їм ще тільки належало зробити. Повернувшись в готель, молоді люди, щоб зняти напругу, пропустили декілька порцій віскі з содовою, перш ніж відправитися спати. У вітальні Мартін знову повернувся до обговорення зборів, на яких вони побували, продемонструвавши підкріплений віскі чималий ентузіазм. Стефан шалено нудьгував і не посварився з Мартіном тільки тому, що останній пообіцяв заплатити за випивку. Тому Стефан вирішив перемкнути увагу на що-небудь інше, і поки Мартін вимовляв монологи на політичні теми, став перегортувати залишену кимось на столі газету Митчестер Івнінг Стар. За звичкою він знайшов розділ Сіті і почав було читати біржові котирування. Як раптом його погляд затримався на надрукованій нижчій колонці, зміст якої дуже його зацікавив. Прочитавши статтю до кінця, він перервав Мартіна гучним схвильованим вигуком. Чому справа? запитав Мартін. Можливо, я в твоїх очах не боляче та і розумний, зате цікавлюся політикою. І якби ти прислухався до моїх слів, то міг би упізнати дещо цікаве. У нас час, коли до біса політику. Ти, колода, ось на це подивися. Стефан посунув розкриту на потрібній статті газету Мартіну підніс. Що небудь важливе? Мартін глянув на дату і посміхнувся. Жартуєш? Цій газеті вже три дні. В даному випадку це абсолютно неважливо. Невже? А, здається, розумію, до чого ти хилиш. Щорічні збори акціонерів газової компанії Мічестер енд Дістрикт. Хм, незвичний вони вибрали час для своїх щорічних зборів, не знаходиш? Що ж, ці провінціали ще і не на таке здатні. То яке це має значення? Прочитай. Як усю, та вона схожа нудна, якщо чор зна що. Втім, якщо ти радиш. Ага. Парсонс то виявляється заступник головного менеджера. Зрозуміло. Це слід взяти до відома. Що небудь ще про нього є. Ні, але ти подивись в кінець колонки. Що таке? Так там же підведення балансу. Сподіваюся, ти не думаєш, що я стану розбиратися в усіх цих цифрах. Ніколи, чи знаєш, не був сильний в обчисленнях і не можу. Ого, ну і ну. Стів, прийми мої вибачення. Ось вона зачіпка і в цьому не може бути ніяких сумнівів. Адже трохи не пропустив це. У самому низу, як ти й сказав, Ленінг, Уалдрон і Сміт дипломовані бухгалтери вищої кваліфікації. Дивовижна справа, і хто б міг подумати. Обоє з хвилину мовчали. Коли заступник головного менеджера компанії в Мідлянці повільно вимовив Стефан зустрічається з партнером лондонської бухгалтерської фірми в тихому готелі в Маркширі в неділю, передуючи щорічним збором акціонерів. То що це таке, скажи на милість, якщо не спроба змови? Брудна справа, заявив Мартін і залпом допив віскі. Залишається відповісти тільки на одне питання, продовжив Стефан. Нам зараз розмовляти з Парсонсом на підставі того, що ми накопали, або повернутися в Лондон і розпочати з тієї частини змови, за яку відповідальний Венінг. На це я скажу тобі одно. Якщо після повернення в Лондон ти відправишся розшукувати Венінга, то такого пана не знайдеш, повідомив Мартін. Як так? Немає такого джентльмена принаймні в офісі фірми Венінг Олдрон і Сміт. Звідки ти знаєш? Заглянув в офіційний список. Пам'ятаєш, коли я припустив, що він може бути біржовим маклером, ти порадив мені перевірити це, проглянувши офіційні списки маклерів при лондонській біржі. Я прийняв твою раду до відома, проглянув ці списки, але Венінга там не знайшов. Тоді я перевірив списки бухгалтерів із тим же результатом. У обох списках не опинилося Венінгов жодного. Реально в цій фірмі заправляють Уалдрон, Сміт і хтось по прізвищу Коін. Обдумавши усе це, я дійшов висновку, що Венінг прізвище одного із засновників, що померли, яку вирішили не прибирати з назви фірми ради, скажімо так, добрій старій традиції. Зрозуміло, але біс візьми, Мартін, це не може бути просто збігом. Згоден, не може. Я тобі більше скажу. Парсонс, резервуючи в готелі кімнати, не міг назвати прізвище свого подільника з аудиторської фірми, поки той не з'явиться. Чому? Відповідь проста. Той подорожував під вигаданим ім'ям, і Парсонс не знав під яким. А цей хлопець, коли приїхав, вирішив прописатися під прізвищем старшого партнера, що помер, дотепно чи не так. Боже, я абсолютно випустив з уваги таку можливість. Стефан закурив і з хвилину обмірковував сказане, перш ніж продовжити. Знаєш що? Давай ще раз все як слід проаналізуємо. Так яка у нас теорія з приводу усієї цієї справи? Парсон щось хімічив з активами газової компанії, почав Мартін. І деякий клерк із згаданої раніше аудиторської фірми, відправлений на перевірку газової компанії, учув, що пахне смаженим. Але замість того, щоб оприлюднити цю інформацію, продовжив Стефан, приховав її і приберіг для себе, щоб використати потім як засіб для шантажу на стороні. І це відмінно пояснює той факт, що Парсонс останнім часом дуже погано спав. У мене на його місці теж почалося б безсоння. Отже, перед підписанням паперів про закінчення аудиторської перевірки хлопець з контори Венінга запросив Парсонса на маленьку конфіденційну зустріч, щоб обговорити питання про суму, яка повинна перекочувати в його кишеню за мовчанням, ну і так далі. І як це часто буває, вони не зійшлися в ціні і посварилися. До речі, Мартін, я ось все запитую себе, чи давно Парсонс привласнює гроші. І платить цьому шантажистові з Госиплейн. Як би то не було, Парсонс, схоже, сказав аудиторові, що більше платити не має наміру. Як мовиться, з каменю воду не вичавиш. Вважаю, Парсонс у бесіді з ним саме цей вираз і використав, погодився Стефан. Думаєш? Ну, тобі й витніше. Ти ж у нас знавець людських душ, чи не так? Отже, на чому ми зупинилися? Ах так, вони посварилися. Венінг, доки називатиму його так, відправився спати першим. Парсонс піднявся в номер пізніше, переживаючи самі нехороші почуття і несподівано побачив в коридорі на підносі чай поряд з номером Веннінга. Так принаймні Парсонс подумав. Вибач, Стів, що раніше сміявся над твоєю ідеєю. Тепер я бачу, що вона дійсно чогось коштує. Парсонс, який, як ми знаємо, страждав безсонням, мав при собі снодійне, припустив Стефан. Крім того, людина в його положенні цілком могла замислити самогубство. Точно, все сходиться. Отже він побачив піднос і подумав, а чому б цьому сукиному сину не прийняти ліки замість мене, і висипав своє снодійне в чашку з чаєм, і потім відправився спати, упевнений, що покінчив з Венінгом остаточно. А на наступний ранок. Так, а на наступний ранок він з подивом дізнався, що передбачуваний труп піднявся рано вранці поснідав і втік з готелю. Послухай, Стів, мені здається, цього разу ми дійсно розкрили таємницю цієї справи. Я переживаю дивне почуття, повільно вимовив Стефан, що все це занадто доладно, щоб бути правдою. Мартін, не звернувши увагу на ті, що прозвучали в голосі Стефана скептичні нотки, з ентузіазмом потер руки. Все виглядає відмінно саме тому, що це правда. Де, скажи на милість, тут може бути пастка? Наприклад, звідки нам знать, що у Парсонса був при собі саме медінал? Мав бути, адже твій батько помер із за передозування цим препаратом, чи не так? Але в цьому слабкість усієї нашої теорії. Якщо вбився не Парсонс, то хто ж? Можеш відповісти? Звичайно, ні. Ну ось і добре. Залишається тільки одне питання як ми розпорядимося усією цією інформацією завтра. Вважаю, краще завтра на нього і не відповідати, помітив Стефан. Не знаю, як ти, а я дуже втомився. А я теж. Це був довгий, але вдалий день. Про одне тільки шкодую. Про що ж? Я хотів би, похмуро промовив Мартін, щоб сьогодні на зборах сталася хороша бійка.